Radījumā arī klausītāji, šeit ir Priesteris Jānis un dienas katehēze. Šodien no Lūdzes draudzes kopā ar diviem šīs draudzes eh, priesteriem prāvestu Rodionu un vikāru Lauri. Labdien! Jā, sveiki! Labs reids! Jā, tiešām varbūt tāpat latgaliski var arī eh, runāt. Eh, esam protams, vēl joprojām svētceļojuma noskaņās, un tādēļ ir um, šī katehēze izbraukumā un tiešajā ēterā. Un uh, arī nedaudz īpašāka varbūt tās šī katehēze uh, būs, jo, protams, ka tematiski gribas nedaudz parunāt par svētceļojumiem, par šo laiku gatavojoties Aglonas svētkiem, Ehm, bet arī rast varbūt tās, ehm, tādu dziļāku sarunu. Man šķiet, labs sākums šai dziļākai sarunai varētu būt um, svētais vakarēdiens. Nevis olimpisko spēļu svētais vakarēdiens, bet tas, ko tie, kas jūs uh, skatāties mūsu YouTube, redzat mums fonā, aizmugurē. Un varbūt es varu tad lūgt, lai prāvests iepazīstina ar šo darbu, Perfect Love, uh, ko ir glaznojis Vita lūkstiņam. Jā, es domāju, daudzi varbūt arī ir dzirdējuši par šo darbu, tāpēc ka eh, tas ir izskanējis ne tikai mākslinieku vidē, bet eh, arī plašajā pasaulē, jo šis darbs eh, bija 19. gadā piedalījies Florencēs Bienālē Leonardo da Vinci 500. gada dienai, viņa dzimšanas eh, gada dienai, eh, ne viņa nāves 500. gada dienai veltītai bienālē. Eh, šis darbs mūsu latviešu mākslinieces izcēlis neorealisma pārstāvis Vitas Luksteņas darbs ieguva pirmo vietu. Jā, Florence, un tāpēc par to rakstīja mm, avīzes. Es par to uzzināju no Delfu ziņām patiesībā. Jā, un es atceros, es to brīdi biju tieši Itālijā un rādīju vēl visiem. Tajā brīdī, kad es to ieraudzīju, es eh, nezināju eh, nu, nekāda, nekādu detaļu par šo darbu. Tikai eh, fakts, ka nu, darbs ieguva pirmo vietu, ja, un uh, ir bērniņi. Red, mēs redzam bērniņus blakus uh, Leonardo Kristum pēdējās vakariņās. Un uh, pavisam uh, nesen uh, mēs vienkārši sazinājāmies ar Vitu Э, Tāpēc, kā viņa arī gatavoja sveceļojumu, ja? viņa sazinājās ar mums, jo viņa gribēja ar mums iet ja? uz Aglonu. Un e, es e, viņai tā nejauši teicu, ka viņa ir mākslinieca. Ja? Es saku, taujiet, ja? kas, par ko. Un izrādījās, ka tā ir tā pati Vita Luksteņa, ja? kas ir šī darba autore. Un, e, un mēs sarunājām, ka šis darbs atceros pie mums, kad būs izstādīts divus mēnešus Lūdzes baznīcā. Un jāsaka tā, ka tad, kad es sāku lasīt aprakstus, tad eh, es, eh, es, es tiešām jau lasot vienu, nu, gribēju raudāt. Tāpēc, ka izrādījās, ka šie bērniņi, kurus mēs redzam, eh, šeit, šajā triptika, ja, jo šeit, šī, šī glezna sastāv no trim daļām. Ja, tā nav viena, viena glezna. Ir, ir, ir replika no Leonardo Kristus pēdējais vakariņas, tad ir bērni pie galda. Mēs tā kā redzam, jā, viņiem ir kaut kādi, kaut kādi, kaut kādi alumīnie trauki, jā, kaut kāds ļoti vienkāršs galds, bet izrādās, un man tā bija tāda deja vu sajūta, ka es jau biju redzējis kādreiz šo bildi, jā, šos bērnus. Un tik tiešām, e, kad es sāku lasīt aprakstus, mana nojausme, nojausme apstiprinājās, ka tā bija arhīva fotografija ar gulaga bērniem ar gulaga bērniem, ar gulaga bērnu namu. Un e, man pašam, e, kas mani vairāk pazīst, ir bijusi tā iespēja, sekojot biskupa Boļuslava Sloskana gaitam, divas reizes apmeklēt Solovkus. Jā. Un Solovki tas ir arhipelāgs, kur ir galvenā sala un tad ir blakus salas. Mēs bijām tajā, e, tajā Anzeras salā Un tajā Anzara salā es ļoti labi atceros, e, tur ir tās koks, bērns, kas e, augsta kā krusts. Nu, varbūt viņi tā speciāli izveidoja, bet tur bija liela, liela e, divstāvu baraka, tāda liela, liela divstāvu koka māja. Un tur mums stāstīja, ka tā bija māja domāta tautas ienaidnieku bērniem. Jo visus, kurus nosūtīja tajās gulaga nometnēs, Solovku salas bija sākums gulaga tīklam par visu Padomju Savienību. Tātad viņus visus pasludināja par tautas ienaidniekiem. Oficiāls tituls, ka varbūt ziniet, tagad Krievija ir inagenti, ja kā ir kāds ārzemju agents. Ja. Bet viņu bērniem bija cits oficiāls e, apzīmējums, to rakstīja dokumentus - tautas ienednieka bērns. Tātad viņus atšķira no vecākiem. Daži bērni piedzima turpat gulaga izvarošanas rezultātā, un e, viņus uzreiz nošķira no mātēm un ievietoja šajos speciālajos bērnu namos, turpat gulagā, jā, turpat e, nometnes iekšā. Un, jā, viņa pat nezināja, vai viņu mātes ir dzīves vai mirušas. Tie bija bērni, kuri jau ar savu piedzimšanas brīdi bija pasludināti par tautas ienaidnieku bērniem. Jā. Un, e, tā ir tā segregācija, tas ir tāds ārkārtīgais naids. Un lūk, ir e, Vitas e, Luksteņas darbs, kas parāda to, ka pat šajā visbriesmīgākajā situācijā Dieva mīlestība vienalga ir kopā ar viņiem. Ka tā Kristus mīlestība ir ir kopā ar viņu. Un šī fotografija bija uzņemta kā vienkārši arhīva fotografija, kad tie bērni tajā bērnu namā e, ietur maltīti. Ja, un, e, un māksliniece izcēlā veidā savienoja abus tēlus kopā, un e, nu, mēs tagad to redzam, apbrīnojam. Vakardien jau man viena draudzes locekle teica, ka viņa nu, nevarēja valdīt asaras, ja, ka viņa arī ir skatījās un raudāja. Eh, tā, tā bija tas, kas notika misijas laikā. Mēs speciāli šeit Lūdzas baznīcu viņu novietojam eh, baznīcas vidū, bet tā, lai tas neaizsēc altari. Jā. To īsto evaņģēlisku mīlestību. Tā sieviete pateica, es raudāju līdz komunijas brīdim. Ja? Tad, kad es Kad es eh, saņēmu komuniju, kad arī es tiku pabarota no Kristus galda, es saprotu, ka Viņš ir klāts un Viņš mūs mierina. Un tā, tā, tā ir tā perfekta Kristus mīlestība. Jā. Vai ne? Un uh, Olimpisko spēļu vakarēdienas izsauca šausmīgu reakciju. Kamēr šis varbūt tās uh, mākslinieku vidē tika ļoti augsti novērtēts, bet uh, sabiedrībā iespējams netika labi zināms. Uh, lai arī bija informācija. Bet man šķiet, ka e, šeit varbūt tās ir laba pārējā uz plašāku tēmu par šo perfekto mīlestību, <laughs> ideālo mīlestību, jo par šo darbu vislabāk varētu pastāstīt pati mākslinieca un cerams, kādā reizē mums ir izdosies ar viņu sarunāt arī interviju vai pat katehēzi par šī darba tapšanu. Bet pārslēdzoties un, un domājot un runājot par um, šo tematiku, um, es tā domāju, ejot jau vairākas dienas kopā ar dažādām grupām, gan no Rīgas, gan šeit arī no, no Lūdzes, mēs izgājām eh, un, un, un diezgan liela svētcinieku grupa no dažādām pilsētām eh, šeit reģionā, bet arī no plašākas Latvijas eh, dodas šajā ceļā. Un man šķiet, viena no tādām tematikām sarunās arī pavīdēja tā mm, kaut kāda dzīves novērtēšana, tā mm, mīlestības piedzīvošana, kopības piedzīvošana, kas notiek tādos svētceļojumos. Bet vienlaikus man šķiet, tas ir tāds ārkārtīgi izaicinošs ne tikai koncepts, bet realitāte, tā mīlestība. Es tagad tādā ļoti abstrakti un ļoti plaši varbūt es <laughs> to, to tveru, bet citiem vārdiem, ko es gribu, uz ko es gribu veidināt, ir varbūt tās pārdomāt tieši par to, Uh, dievišķo mīlestību, jeb perfekto mīlestību, vai tāda vispār ir iespējama? Varbūt priesteris Lauris uh, domīgi. Uh, es, es, jau, es jau cenšos par to domāt. Nē, nu, sākumā vispār iedomājos par to svētceļojumu pašu ideju. Mēs, mēs runājot par svētceļojumu, parasti jau mums kā katoļiem uzreiz nāk prātā aglona un aglona Um, varbūt kādam Santiago ceļš, vai arī uh, Svētā Pāvila ceļš, Svētā Zeme, Roma un tam līdzīgi. Bet, nu, Es kaut kā tā padomu. Protams, jā, mums liekas, ka varbūt tagad arī sarūk tas eh, sveceļnieku skaits, tieši tas sakrālais sveceļojums, kas ir uz aglona, un to, to grupu nav tik daudz, bet eh, no citas puses, ja mēs tā paskatāmies, eh, nu, tajā pašā Latvijā, ja mēs domājam, cilvēki ļoti grib sveceļot, un to es, piemēram, arī skatos savu draugu lokā, kuri varbūt nav ļoti, varbūt ticīgi, varbūt nu, nav katoļi. Viņi E, cenšas šo savu svētceļojumu izdzīvot caur dažādiem pārgājieniem, esot kopā dabā. Un, e, tu jau pieminēji tas, ka tu gribi sajust arī to, ka vai nu tā būtu e, tava ģimene vai kaut kādi draugi, un, un tas ir ļoti populāri tagad Latvijā. Un, labi, ka mums arī, ja nemaldos, tagad pēdējā laikā tiek popularizēts arī tas Santiago posms, kas ir Latvijā, ka ir, kuriem cilvēkiem gribas, viņi arī var šo posmu iziet, un es pat ieteiktu, varbūt, varbūt mums arī pašiem kādreiz vajadzētu. Tā, Nu, nu jā, kāpēc gan ne? Tādā grupā iziet. Mēs tikai zinām, ka, ka kaut kas tāds ir, kaut kur ir kaut kāds maršruts, bet galvenokārt tikai par aglonu kaut kā interesējamies. Bet, nu, jā, nu, cilvēks jau arī dejot sveceļojumu, viņš jau meklē visu laiku kaut ko. Viņš kaut kādas atbildes arī tajā ceļā esot, esot tajā klusumā. Man liekas, cilvēkiem patīk tieši tas klusums, ka viņš var pabūt nedaudz ar sevi. Un, Un varbūt eh, tās sajūstās savas dvēseles kaut kādas kustības, kas tur iekšā notiek, vai arī gar jūru ejot, vai tam līdzīgi. Un tas ir tikai apsveicami. Un, eh, nu, protams, ir jau labi, ka tam svētceļojumam ir kaut kāds mērķis. Tas jau būtu svarīgi ar kaut kādu nodomu, kad mēs eh, kaut vai vieni pašējam, kā arī šī māksliniece. Un tagad arī es domāju, tāda laba iespēja cilvēkam nav nekāda problēma iet kaut kur svētceļojumus, atrast tādu, tādu iespēju. Nu, un, atrast to dievu mīlestību, vai arī meditēt par to. Ja, tas ir ļoti aktuāli. Tomēr tagad, kad miera temats mums ļoti svarīgs būtu. Un, jā, cilvēkiem atrast varbūt mieru un harmoniju kaut kā ar sevi. Un, man liekas. Jo um, svētceļojums vismaz man caur visām šīm sarunām ar cilvēkiem radās priekšstats ir tāda kā izolēta vieta, kur cilvēks mācās kaut ko arī jaunu, ne tikai iepazīst sevi un ne tikai attīras vai nomierina, kā daudzi saka, bet arī kā tāda uh, kopienas vieta, kurā mācās uh, no jauna, varbūt kādas attiecības, izdzīvojot, piedzīvojušajā svētceļojuma laikā. Varbūt tās tas izklausās tā drusku uh, īpatnēji, un tomēr es domāju, ka tāda garīga praksa ļoti spēcīga praksa, un tā izskaitā es domāju arī tādu mīlestības skolu iet caur šo svētceļojumu, ko cerams pēc tam var arī nest atpakaļ savā ikdienas dzīvē un neatstāt uh, eh, tikai pie, pie svētceļojumu grupiņām un ja vienreiz gadā uz nedēļu vai divām. Vai ne? Te man gribētos arī pieminēt, ka mēs šeit runājam, runājot par svētceļojumiem, paturam prātā m, mm, tieši svētceļojumu uz kājām uzmanīgi ne ar kājām, kā man mācīja, bet kājām. Ja? bet, e, ir arī braucieni, organizētie braucieni, vai ne? Un, e, kā zina, es e, jau dažus gadus arī piedalos kopā ar Jānis Melteru. E, arī sveceļojumu uz svēto zemi organizēšanu, un tā kā svētajā zemē arī sākas nemieri, tad mēs arī nu, sākam uz Romu organizēt sveceļojumus. Tāds bija norganizēts eh, pagājušajā gadā arī pirmais, un tā, tagad eh, otrais bija pasas svētkos. Un, eh, Bet ir tādi organizētie braucieni, jā, kur cilvēki arī iemaksā, nu, tad, tad, tad tie maksā, jā, tur tie maksā. Un, mēs tomēr aptverām, ziniet, es jau tā no man jau viss kā, kā priesteris bija skaidrs. Sveicējums un sveicinājums. Un e, Jānis Smelters, jā, ar kuru kur kopā nu, mēs to organizējam, jā, e, viņš jau domā, nu, kā tas laicīgam cilvēkam paskaidrot, kāpēc, kāpēc, kāpēc, kāpēc tas, kas te notiek, kā, kā tas atšķiras no parastās ekskursijas. Tad viņš teica, viņ, viņam tāda atziņa nāca, ka tas arī ir ar lidmašīnu lidoju, tur visur ar autobusu braucu. Bet vienalga, tur kaut kur ir kaut kādas grūtības. Kaut kā viens laiku tu esi nodarbināts, tu esi visu laiku neizgulēts. Tu tur nebrauc izgulēties vai atpūsties. Tā fiziskā nozīmē, ka tas, viņš teica, nu, tas arī ir tāds coachings. Jā. Ka tas vienalga eh, brīdis, kad cilvēkam var mācīt, atvērties tam brīdim, sākt vērt, pat varbūt ne tik racionāli, bet eh, laižot ar sevi visu to informācijas plūsmu, iespaidus, satiekot uz cilvēkus un esot ļoti pacietīgam, ja, jo bārā 40 cilvēkiem pacietība tika pārbaudīta ļoti, ja, bet vienalga tas ir iespēja, ka tu pārveidojies un ka tu gūsti vērtību, kādu tu negūsti parastos turisma braucienos. Ja? Kur vienkārši tevi atved un saka, nu tagad trīs stundas brīvas, zini, dariet, ko gribiet. Zini, ka tā kā kimāte, ja? pameta kakēnus un, un, un, un, un izklaidieties, kā gribiet. Ne, ne? Man, man jautājums ir tāds, vai eh, atraujot svētceļojumu no reliģiskās nozīmes, vai, vai tas ir tikpat vērtīgs, pilnvērtīgs, vai, Jo tagad, eh, arī kā mm, Pritris Lauris saka, tā ir tāda moderna lieta, nu, paš, pats procesa iešana, ko arī cilvēki norāda, eh, un iešana vienotnē vai, vai kompānijā ar kādiem citiem. Pats šis process jau ir eh, ļoti tīrošs, mm, piepildošs, kaut kādā ziņā nomierinošs un, un tā tālāk. Un, un tā man tas jautājums, kā ir? Nu, varbūt tās vienkārši ekskursija un, un labi, priekš kam tur reliģija jaukt iekšā. Vai tomēr reliģija dod e, kaut kādu pievienoto vērtību šādā veidā ceļojumam, ko saucam par svētceļojumu? Jā, nu, tomēr ir e, svarīgs tas objekts un kaut kāds mērķis. E, jā, labi, ka nu, vismaz kaut ko cilvēks cenšas savā dzīvē meklēt, un nu, Dievs jau zina, kā brīdī kā uzrunāt. Un, uh, Viņš, viņš jau ir tas, kas vada to cilvēku, ja, bet eh, nu, tomēr eh, jā, tam ir cita vērtība, kad eh, mēs zinām, kur mēs ejam un nu, ko mēs meklējam. Ja, tas, tas, domāju, tur ir tā vērtība, ka mēs tomēr zinām, ka mēs pie Dieva nākam. Jā. Nu, arī tāpat, kaut vai jā, šī glezna par to mīlestību, ja, nu, nu bērni, uh, Ja, tur jau Jēzus šeit ir uzskatāms, ja tā parādīts, ka viņš viņus arī aicina pie galda. Bet, nu, nu, es pamanīju to, ka Dievs ar tevi ir kopā tur ikdienā. Tas jau pats grūtākais. Jā. Es domāju, jā, ka tādam svētceļojumam, vismaz man kā ticīgam cilvēkam, jau tas būtu jā, kaut kāda mērķa, tas, ka es uh, cenšos kaut kādas savas jautājumas atrisināt kopā ar Dievu. Jau tā arī tiesa, vai ne? Bet kā, vai, vai vajag skaidrot šiem cilvēkiem, kuri pievienojas svētceļojumā, to dieva uh, aspektu kaut kā tajā svētceļojumā? Jā, noteikti. Vai, tikai... Jo daudzi arī tādi, kas iet jā. tieši šī iemesla dēļ, lai piedzīvotu vienkārši, kas tāds ir, uh, ne īsti aizdomājoties par dievu. Vai viņi neiegūst neko tādā gadījumā? Protams, ka iegūst, protams. Un... Uh, Un tas jau ir mūsu uzdevums. Mēs jau tad arī liecinām un, un cenšamies runāt par to, ka, ko mēs esam iepazinuši, ko mēs pazīstam. Tā ir mūsu liecība. Un tas jau arī būtu tas, tas mūsu mērķis parādīt eh, to, cik nu, mums ticība ir svarīga un cik viņa ir skaista un to, to kas, kas patiesībā to, ko cilvēks meklē, viņš varbūt nezina to, ko meklē, bet mēs jau esam atraduši. Tas, tas būtu jau. Ja drīkstu pieminēt, ka eh, viens vecinieks un Santiago, jā, es pats neesmu gājis Santiago. Ļoti gribēju, 20. Eh, es ļoti gribēju iet, tad, kad bija Covid gads, <laughs> bet nu, <laughs> nebija iespējams. Jā. Eh, Un jāsaka, tā, ka viens sveicinieks man arī stāstīja, viņš teica, ka tur jau saka, tāda ir maģistrāla ar tiem sveiciniekiem, tur ir ātruma trase, ja tur ir ārkārtīgi daudz to sveicinieku, un tur nu, lielākā daļa ir tādi, zini, cilvēki, tādi vienkārši hipiju meklētāji, es nezinu, nu, tādi, e, kas nav saistīti nekādā ziņā ar kristīgo katolisko ticību. Ka pat e, man viena sieviete stāstīja, ka tagad e, Santiago, kad tu ieeji un tur jāielogoja sistēma, jā. Ja? Un tur, e, ielūgojoties tajā svecenieku reģistrēšanas sistēmu, pat parādās, ka tu vari izvēlēties dzimumu, vīriešu, sieviešu un vēl kas sāka vēl tur citā. Nu, ka viņi kaut kur kopiju peistu sataisīja, ka varbūt katoliskai vidi mēs tā nevajadzētu, <laughs> mums tā nevajadzētu tā, e, tādas iespējas radīt. Ja? Bet e, tas cilvēks, ja, man tādu atziņu, ka Man bija daudzi jautājumi, kurus es gribēju atrisināt, un uz kuriem es gribēju gūt atbildes sveceļojumā uz to Santiago laikā. Ja? Jautājumi netika atbildēti, bet attieksme pamainījās. Un, un, un tad tās, es teicu, es kļuvu savādāks, ja? un, un, un, un tie jautājumi atkrita. Ja? Interesanti. Lauris grib kaut ko teikt. Nē, nu, tas ir arī tas rezultāts. Nu, kā mēs sakām, jā, vai bez e, tāda ticības mērķa, vai bez tavas tādas pārliecinātas reali, religiozitātes, ejot sveceļojumā, ir kaut kāds rezultāts. Nu, nu, lūdzu, tas ir tāds piemērs. Kad jūs paši esat beidzamo reizi gājuši, nevis vadījuši un, un domājuši kā, bet gājuši svētceļojumā, atceraties to? Jo mēs jau gudri kā priesteri runājam par svētceļojumiem un tā tālāk. Personīgi man bija pagājuši, kad eh, nu, mēs šeit bijām trīs priesteri un tad eh, priesteris Juris, eh, viņš organizēja un es, es vairāk biju tā, ka vienkārši gāju līdzi un, un pavadīju un arī, arī kā priesteris. Nu, Grēks ūdens uzklausīja kādas garīgas sarunas, bet tas, tas tomēr bija vieglāk, jo tā, ka tu organizē, nu tad aiziet, jā, viss tavs resurss, un tu tikai domā par to. Un, uh, nu, tad, tad tas ir savādāk un nav, nav vairs tas. Nu, Covid gados mums te Ludzā radās viena iniciatīva, uh, Kā jūs atceraties, bija tur tādi sarežģījumi, ja tā var apzīmēt eh, Aglona svētku laika covid ierobežojumu, eh, normu ievērošanā vajadzēja tur kaut kā reģistrēties. Eh, tur, tur tāda. Un cilvēki daudz nespēja to vienkārši tajā ieiet. Es nesaku, ka tur bija pareizi vai nepareizi, es to nevērtēju, bet par to, ka daudzi cilvēki vienkārši nespēja tā, tā, nu, tā, to, to uztvert pareizi un, un attiecīgi ja, e, e, braukt uz aglonu. Un tā. Un tā radās ideja, ka, nu, ja, ja, nevar, e, ja nevar tā, nu, tad mums vajag sveicinājumu pašam sev, sev šeit rīkot. Ja, un tā radās iniciatīva. Es tā paskatījos uz Ludus novada karti, ieraudzīju, ka mums te pieci ezeri un tāds ir lielais Ludus ezers. Nu, kurš tā izskaties tāds, ka pa vienu dienu apējams? Ja? tur kādi 17 laikam, km vai 19. Nu, un tā izsludināja vienas dienas lūkšanu pārgājienu. Negribu to saukt par svētceļojumu, īsti mērķis jau, kas saka, lūdza, lūdza, ja? <laughs> no sava dievnam uz savu dievnam, bet ideja bija tāda lūkšana pārgājiens pa šo lūdzas zemi, pa šo lūdzas e, e, pusi, ja? aizlūdzot, aizlūdzot par šo zemi, par šīs zemes iedzīvotājiem ar tādu arī domu, ka mēs teiksim tomēr pierobeža, ja? un tas aizvien tagad kļūst aktuālāk, ja? un e, bija ļoti liela atsaucība. Tie, kas nevar iet uz aglonu, kas nevar tur mērot tos, tos, tā, tās dienas, ja, uz aglonu, bija priecīgi. Tie bija arī cilvēki, arī, kas saka, tur ar to vecumu grupu, o, ziniet, tie, tie, tie, tie, tā, tā, tā, tā, kas saka, trešā mūža paudze, ja, kas, gribēja, kas gribēja iet, kuriem, kuri bija spējīgi to vienu dienu no, no sevis ziedot. E, brauca arī no citām draudzēm. Jā, mēs tāds bijām uh, vairāk nekā 20 cilvēki. Jā, un un ārkārtīgi liels prieks. It kā liekas, nu, ko mēs tī apgājām, bet mēs redzējām baznīcu no, no tā krasta. Ja, eh, no visiem mēs... Nu rakursiem, ne, hmm? princip, mm? no visiem rakursiem baznīcu. Jā, ja, no visiem rakursiem mēs uzkapam pilskalni, mēs apmeklējam arī tādus jau senus kapus, kas, tu, kas tur tikai zināmi. Mēs redzējām biskapa Sloskana mātes dzimta, kur, kur biskapa Sloskana māte dzīvoja, ja, jo viņa šeit bija, jā. viņa pusēzram tieši dzīvojusi. Un mēs nu, palūdzamies par visiem, par visu novadu. Mēs bijām gandarīti, ka mēs šo novadu, šo zemi ietveram lūkšanai. Ja? Tā ir tāda atbildības sajūta šeit par šo zemi. Nu, cilvēki pēc tam prasīja, vai būs. Mēs gribam, mēs gribam, mēs gribam. Tagad 7. septembrī atkal iesim. Tāda lūkšana pārgājienēs, nu jā, es tā kā atturējos to saukt par sveicinājumu, bet eh, tas arī, man liekas, aglonas draudze kadres arī taisīja. Aglona, aglona. <laughs> Jā, jā. Ka... Nu jā, jo iet apkārt, lai, lai būtu vairāk kā tikai varbūt tās pāris kilometri, ko ejam. Bet eh, ar to jautājumu, kad jūs beidzamo reizi? gājāt svētceļā, mēs gribējām principā vairāk iet uz to, dzirdēt, kāda ir jūsu pieredze, kas ir tie lielākie iespaidi, kas jums ir bijuši. Ja nenobeidzamā, tad vienalga varbūt tās esat gājuši vairāk kā vienu reizi. Vienkārši tas jautājums ir padalīties, kādas tad ir jums, kā priesteriem, šo svētceļojuma pieredzes. Vai varat kaut ko tādu atcerēties? kas ir palicis atmiņā. Un es pieļauju, ka varbūt tās neobligāti tikai pozitīvais, bet oh, kaut oh, jā. kas, kas ir tāds, nu, kas licis pārdomāt kādu lietu. Jā, jā. E, e, nu, es neesmu tā, tāds ļoti liels sveceļojuma fans. Jā. Es neesmu arī visur, kur bijis organizējis, un tikai uhu, tikai sveceļojums. Jā. Bet uh, man parasti vienmēr katrs sveceļojums ir tāda diezgan liela skepsi. Un ar pat tādu liekas, nu, vai varbūt nevajadzēja, man tik daudz visādi darbu bija un tā tālāk, es varēju kaut kur citur to, to laiku veltīt. Un, un, bet eh, kas vienmēr man parasti ir bijis, tomēr tajā svētceļojumā ir kaut kāds viens moments, eh, kura dēļ tu tā domā, ka bija vērts, eh, bija vērts iet. Un, Tas, tas, laikam, tas pats vērtīgākais. Man citreiz patīk tas, ka ir kaut kāds pārsteigums bijis. Es saku, tu parasti tā liekas, nevajadzēja, bet, bet tam liekas, o jā, nu, šī tā laikam tiešām dieva dāvana kaut kāda bija. Un pat es nerunāju par to, ka es vēl tā, kad garīdznieks nebija, jo tas, es tikai pāris reizes esmu gājis un tikai tad, kad jau iestājos seminārā, tad bija man liekas, pirmais sveceļojums, un tagad kā priesterim. Un, un tas man vairāk pārsteidz to, ka nu, Dievs tev tādu arī uh, nu, ka tad, tad, tad tev negatīvis un visu pārējo, ka tev varbūt negaidi neko no tā, ka viņš tomēr kaut ko dāvā. Tas, tas liekam, tas pats vērtīgākais. Un tieši tas vērtīgākais nav kaut kāda tur baigā atziņa, vēl kaut kas, bet tas ir tieši parasti nāk no kādiem cilvēkiem, Jā. ar kuriem te ir kopā un ir cevišķi no tiem, kuri tev nepatīk. <laughs> kaut kas tāds. Nu, ziniet, tavs jautājums eh, ir par, par sēdziņu, bet ir jautājums, vai kā vadītājs vai kā dalībnieks. Jā, kā jo, vadītājs, pēdējie gadi tie visi jā. bija kā vadītājs. Jā, ka tev vienkārši zini, uz 200% jāizliekas, jo, nu, kā pareizi Lauris teica, tas, ir, tas prasa visu resursu un vairāk par resursu. Jā. Man gribas šeit teikt arī par to, ka nu, mana dzīve tika pārveidota ar svētceļojumiem. Ja, jo, Kādā veidā? Tāpēc, kā tieši tajā gada pirms es iestājos seminārā, tas bija tāds ārkārtīgi. Ja, Zin, kā ignācijas garīgums to sauc, tad, kad Dievs pārņem vadību, ja kaut kāda brīdi par dzīvi, jo es biju tajā, tajā brīdī Meģigorijas lūkšanu grupā, un, mani, un es tā, man tā ļoti gribēju tur aizbraukt, un mani uzaicināja, mani paņēma. Neko no manis neprasot, es biju students, man nebija naudas. Uh, Un tieši šādā sveicinājuma uz Meģigori es eh, izjūtu tur apcinājumu uz priestrību tik spēcīga veida, tik spēcīga veida, ka es teicu, Dievs, kaut vai tagad, kaut vai tagad, jā. Ja? Dzīvu sveiciniekus, kuri tur bija, eh, un nebija priesteri, kas izbiktē viņus, jā. Ja? Nebija nu, priestera, kas varētu vai krieviski pat, jā, nu, kur mēs runājam, latviski atrast. Un, e, un es e, tajā brīdī, tur Medžigorē esot, es ieraudzīju mūsu latviešu sveiciniekus, un man atausa tie vārdi no Mateja evaņģēlija, ka e, Jēzus iežēlojas par viņiem, jo viņi bija kā avis bez gana. Un es tajā brīdī es teicu, Dievs, es gribu tagad, tagad uzreiz dari kaut ko, jā, lai es tur iestājos tajā seminārā, lai es uzsāku šo aicinājumu ceļu. Tas ir viens, bet tad eh, uz Aglonu man arī uzaicināja piedalīties ar vienu grupu, tas bija ar Arni Mazilevsku, jā, un, eh, un tur bija jau tāda harizmatiskas atjaunotas, varbūt tāda ne, es pirmo reizi kaut ko tādu redzēju, jā, tas aizlūkšanas, kaut kādas tādas izpausmes. Bet tas arī kaut kā man parādīja, ka ir Dievs, kas darbojas uzreiz un tagad, un, un, kā, un ka dod kaut kādu iekšēju prieku, vienkāršību. Un tieši pēc e, šīs sveicinājuma es atceros, mēs tā aizgājām, es tā jūtos iekšēji dzīvē. Es kaut ko piedzīvoju, kaut kādu tādu tā sveicinājuma, tādu dieva pieskarienu, jā. Un e, tā, tajā gada es kā aizgāju uz Aglonu. Es neizgāju ārā no bazilikas, es dzīvoju Zakristē, es neizgāju dzīvot ar sveciniekiem, bet es gribu visu laiku piekalpot katrai misē. Nu, tad, zini, nu, man bija 19 gadi, tas zini, tāds jaunības trakums, un es e, nakšņoju e, Aglonas e, bazilikas Zakristē, Zakristē uz divāniņa. Neviens tā īpaši arī neprotestēja, kas saka, jo redzē, puisis grib visās misēs piekalpot, es 12. naktī, 7. no rīta. Un es trīs dienas nodzīvoju bazilikā, kas saka, tā, kunga, tā kunga pagalmos, ja? kas var būt skaistāks. Ja? Un 15. E, augustā, kāpēc tā notika? Tāpēc, ka tieši 13. augustā, ieejot Aglonā, man izteica piedāvājumu iestāties seminārā. Un es e, atnākot uz Aglonu, man 13. vakarā ja izteica piedāvājumu bīskaps iestāties seminārā, kurš man it kā nepazīnēja. Ja? Un es tāpēc arī paliku tur aglone, lai, lai tā kā sveicinieks atnāca, es saprastu, ko es gribu darīt. Atstāt augstskolu un iestāties seminārā. Nu jā, un e, tāpēc. Nu, Tas tas ir nevis par mani, jā, bet par manu tos e, aicinājumu pieredzi par to, kā sveceļojums bija izšķiros brīdis un tas transformācijas brīdis. Nu, tas jau tāds diezgan iespaidīgs jau stāsts ir, <laughs> ka, kas, es domāju, arī daudziem cilvēkiem līdzīgi ir tādi e, transformācijas, kāds pāries, kaut kāds e, notikums, e, kas paver pilnīgi citādāku dzīves perspektīvu. Ne? Es to vienkārši kā tādu piemēru svētceļo, svētceļojuma efektiem, ja tā varētu teikt, gribēju pajautāt un uzzināt, kāda ir jūsu pieredze. Mana pieredze, un drusku ejot atpakaļ arī pie šīs glazmas, bija eh, man šķiet vienā no pirmajiem gadiem seminārā, kad es gāju svētceļojumā. Es arī neesmu nekāds īpaši liels svētceļojuma fans, gan esmu gājis gan Santiago, gan citus ceļus eh, pa Spāniju, un, un tagad jau arī pa Latviju vairāk kārt esmu gājis. Bet viens no, nevis viens, bet pats <laughs> pirmais svētceļojums bija no Ogres. Un, Eh, un, un, un tas bija gandarītais svētceļojums, ka mēs nesām visu uz muguras. Un pirmā diena, izjūtot no ogles, bija vienkārši fantastiska. Gluži kā šobrīd, eh, saulains, silts un ļoti patīkams. Iet. Naktī mēs guļam teltīs pie baznīcas, sakas baznīcas, Lutāņu baznīcas šķiet eh, bija. Un naktī sāk līt, bet līs tā, ka no rīta pamosties vai pat naktī pamosties, peldot savā matracītī, jo daži, daži peldēja savos matracīšos. Apmēram desmit dienas gājām un visas dienas lija. Eh, vai smidzināja, vai lija nopietni. Tā kā puses svētceļojumā bija jau sajūta viss. Ir līdz tādai vīlietē jau viss izmircis, ka nu, tālāk vienkārši nav vairs enerģijas, nav spēku. Un, ja mēs negribam šeit uz tā ceļa arī palikt, tad labāk braucam atpakaļ un miers nomierinamies ar saviem svētceļojumiem. Tajā reizē, cilvēks, pie kurām mājām šķiet bija paredzēta uh, telšu pilsētiņa, ko mēs uzslītu, mēs bijām tikai 16 cilvēki. Tajā reizē šis cilvēks, apzinoties, kā līst un kādi laikapstākļi ir, viņš bija sakūris savu māju, um, man šķiet, pankūks vai, vai sagatavojis siltu ēdienu, ko mēs arī nebijām dabūjuši, jo mēs visu pirkām pa ceļam, sausais ēdienas, kaut kādas uh, zivtiņas ar maizi, un nu, es tā neatceros īsti. Un viņš mūs pieņēma pie sevis, mēs izžuvām, mēs sausi pēduši un nākošajā dienā varējām turpināt. Es to visu stāstu, jo tas man ir palicis vēl joprojām eh, tādā ļoti spilgtā atmiņā, kā eh, tāds nu, mīlestības žests no cilvēka, kurš nebija katolis. Man šķiet, viņš varēja būt luterānis, kura meita bija savreiz gājusi arī svētceļojumā. Un viņš nu, zināja, ko tas varētu nozīmēt, <laughs> un, un pieņēmusi. Bet mums tas deva tādu nu, stimulu, nē, mē, nu, mēs aiziesim līdz galam. Lietas turpināja, mazāk spēcīgi, bet tomēr turpināja, un neskatoties uz to, mēs eh, sasniedzām savu mērķi. Bet man tas savā ziņā svešinieka eh, laipnais žests, tā viesmīlība Jo es šaubos, vai es pieņemtu kādu pie sevis mājās un, un dikti rūpētos par paēdināšanu un, un izguldīšanu un tā tālāk. Nu, es pie sevis tā spriežu. Uh, Bet šeit nē, šeit bija cilvēks, viņš vienkārši atvēra savas durvis. Līdz galam nezinot, kas tie ir par cilvēkiem un, un, un ko viņam sagaidīt un tā tālāk. Es arī nezinu, kā, kā šis eh, vīrs vai šī ģimene pēc tam Eh, skatījās uz svētceļniekiem un, eh, un, un viņa tā pieredze. Ne, bet, eh, bet man personīgi tas bija tāds ļoti spēcīgs jā, žēlsirdības akts, ko šis cilvēks pastrādāja. Un, un velkot atpakaļ ar to, ko mēs sākām, tā perfektā mīlestība, viņa varbūt tās ne vienmēr ir perfekta, bet viņa var būt ļoti cilvēcīga un tieši man šķiet, tas arī tiek sagaidīts mums, tā cilvēciskā mīlestība, kuru mēs izrādām, varbūt tās gaidītos un negaidītos e, mirkļos savā dzīvē. Bet e, turpinot šo tematiku par mīlestību, man gribas tā prasīt, e, filozofējot varbūt tās. <laughs> kā tas nākas, ka bieži vien tieši mums, kā kristiešiem, mēs tik daudz runājam par to mīlestību, par perfekto mīlestību, Euharistija, pēdējās vakariņas, kuras mēs svinam ik reiz svētajā misē, un ka tā ir tā mīlestība lielākā un nekā vairāk nav. Bet e, bieži vien tik, tik ļoti ierobežot ir tā mūsu cilvēciskā mīlestība un, un ievainota tā cilvēciskā mīlestība. Ko mēs varam darīt? Vai mēs varam kaut ko darīt šajā lietā? Kas būtu jādara? Nezinu, tas ir tāds globāls jautājums, uz ko nevar tā vienkārši atbildēt. Pagaidām, bet tu gribi filozofēt, vai tu tomēr gribi praktiski? Praktiski jā, jā, kā Ignācis teica, mīlestība nevis vārdos, bet darbos. Nu, tieši tā, <laughs> tieši jo, tā. jo, zini, kā es bieži tā domāju, kāpēc mums katoļu baznīca aizvien nu, tik, e, tā sociāla darbība ir, e, ir tik, tik zemā līmenī, tā nu, objektīvi novērtējot un salīdzinot e, mūsu baznīcas realitāti ar citu valstu baznīcas realitāti ka mums nu, karitas aizvien ir tikai nu, dažās draudzēs, kaut, kaut gan vajadzētu būt gandrīz katrā draudzē un tā tālāk. Jo, kad biju seminārs, es nezinu, vai tava laika bija, kā gāja pie kaut kā tas māsām semināristi. Ja, jo, mēs, jo tieši manā laikā mēs to atsākām. Ja, kā, bet arī tāpat, ka klostermāsas, tas kaut kā tas māsas bija tik ļoti nu, ar tādu arī ar bību, bet semināristiem, kas zina, traukus jau neaicināja mazgāt, ja tikai tur uzrunu kaut kādu pateikt. Ja? aiziet uz upu dalīt, jā, pēc tam trauku savākt. Jā. Nu, tā bija attīstība, jo manā laikā es mazgāju traukus. Jā, jā, jā man, manā laikā viņas teica, nu, Kati, kas saka, pasaki kādu vārdu. Tā, nē, kad es gāju, tad, kas, kas atceros, mēs tad, tad, tad arī tur runājam par to, ka klostermāsa jau pateiks labu, ko man bija ārkārtīgi interesanti klausīties, kā klostermāsas runāja. Tieši klostermāsas patiešu ir lieldienu laiks, jāiet pie grēka sūdzes, jāiet uz baznīcu, jānožalo grēki <laughs> un tā. Ko es gribu pateikt? kā. E, vai nu no tā ir varbūt padomju laika pieredze, jā, un tas mantojums, ka baznīca nedrīkstēja būt aktīva sabiedrībā, jā, un tad varēja tikai lūk, runāt par garīgo dzīvi, par lūkšanu un par šo kontemplatīvo varbūt, e, e, dimensiju kristieša dzīve, kur tā darbība bija atstāta nu, tādai privātai cilvēka rīcībai. Savukārt, eh, nu, tāds eh, sentīrikum eklēzija, proti, domāt kopā ar baznīcu, just kopā ar baznīcu, ka tomēr baznīca arī savā misijā ir aicināta rūpēties par nabagiem, parādīt šo Kristus žēlsirdīgo vaigu un, eh, un, un, un kalpot aktīvi, zini, ar dažādiem kalpojumiem. Man, man, mani pārsteidza vienreiz, es dzirdēju, ka viens priesteris zina, kā pateica, nu, mums nevajag dibināt nekādu karitas, nekādu žēlsirdības kalpojumu, jo tagad to pārņema valsts. Mēs maksājam arī nodokļus, un nemazus, tā ir taisnība, nemazus nodokļus jādod, e, lai pēc tam kaut kāds sociālais apdrošinājums būtu. Bet viņš saka, lai, vasa, lai valsts par to rūpējas. Nu jā, valsts var parūpēties, bet vai valsts pasludinās labo vēsti nabagiem? Jā, un šeit gribu pieminēt, ko te šeit ir atšķirība. Nē, tiešām eh, valsts visas šīs programmas, viņas labi strādā, mēs ar viņām konkurēt praktiski nevaram, bet eh, tomēr ir eh, tāds jautājums, piemēram, es arī apmeklēju pansionātu. Tur strādā ļoti, mums šeit, novadā tiešām ļoti labi cilvēki. Viņi savā vietā ir, viņiem patīk arī tas, ko viņi dara, viņi ar tiem cilvēkiem. Bet kā, piemēram, pietrūkst tajās pansionātos, nu, kaut vai piemērs, tur cilvēki ļoti cieši no tādas lietas kā vientulība un tas, ka viņiem eh, uzrā, nu, parādītu kāds uzmanību. Un es tur kā aizbraucu, kā priesteris, es jau arī varu iet tā, nu, katoļi ir, nav, o, nevajag tev neko, labi, tā, čau, jā, aizēju. Bet eh, vienkārši apsēsties, citreiz parunāt, nu, kā tev iet, no kurienes tu esi Eh, nu, nu, protams, prasīt, cik tev tā labi ir, tas garām, bet vienkārši nedaudz pabūt kopā, parunāt, un viņam jau tā diena daudz labāka ir. Un, un tieši tas ir mūsu lauciņš, vai arī aiziet uz slimnīcu, arī nu, vairāk, protams, tas prasa ilgu laiku un pacietību. Tur sēdēt, runāt, eh, katram kaut ko tur, tur prasīt eh, un tā tālāk. Jā, bet, nu, tas ir tas, kā pietrūkst, jo tās, tā vieta ļoti liela ar tādām tieši ciešanām, ka tu esi vientuļš. Vai ne, jo tā jau ir, kā jau ar Rodions teica, un tu norādi, ka e, baznīcas funkcija, ko pildīja ļoti ilgu laiku, bet ar valsts spēcīgāku oh, aparāta izaudzēšanu tās funkcijas nu, pārņem valsts. Un tomēr um, man šķiet, ka visi netiek aprūpēti, pat, pat ja arī ir tās un cenšamies cik vien labi uz, izveidot tās struktūras, visi netiek aprūpēti nu, kad tomēr ir tie cilvēki, kuri izkrīt savu to sociālo garantiju sietu, un, un nav neviens, kas parūpējas. Ne tikai, ne tikai šis tāds uh, aspekts, kad par vientulību un kad kopā būšanu, ieklausīšanos un tādu cieņas izrādīšanu arī vecākiem cilvēkiem vai, vai, vai cilvēki, kuri varbūt tās sociāli, nezinu, kā lai pasaka, nekotējas <laughs> augstu vai ne, Eh, nu, ka eh, tiešām viens ir tas e, elements, kuru baznīca ļoti labi varētu eh, nodrošināt, vai tas ir caur karitas kustībām, vai maltas bruņie, kordiņa, sociālā darbība, kas arī mm, pamazām aug Latvijā un, es zinu, arī citviet, ir visādas tādas karitatīvās žālsirdības aktivitātes, kas tiek veiktas, vai ne, bet arī, jā, tā vienkāršā būšana kopā ar to cilvēku, tā pavadīšana, savā ziņā tāda garīgais aspekts, garīgā dimensija, ko mēs ar savu klātbūtni varam uh, piedāvāt. Nu, vēl ko, piemēram, mēs arī tā kaut kā draudzē vienreiz arī izskanēja. Nu, mēs jau vienam visiem nevarēsim palīdzēt. Mēs esam maz, mums, mums nav nekāda resursa vai vēl kaut ko. Uh, Bet tad kaut kā arī runājām un nonācām pie tādas lēdziena, bet varbūt vajag vienam otru pieskatīt, paskatīties ar eh, savu kopienu sākt. Kur, kur pazuda? Nu, kāpēc tāds cilvēks nav nu, vairs nav baznīcā? Varbūt eh, kāpēc, nu, viņš kaimiņos dzīvo, varbūt vajag aiziet paprasīt viņam, kas par lietu ir, tev varbūt kaut ko palīdzēt. Būtu jāsāk vienkārši ar, labi, mums nav tā milzīgās iespējas dažādas, bet jāsāk ap, ap, ar apkārtējiem, jā, ar sevi kaut kā. Un, un nemazāk svarīgs aspekts, jā. jo Vēl nesen kā lasīju man šeit eh, britu mēdījos par eh, vientulības pandēmiju, eh, ar to sakot, ka principā ir ļoti daudz cilvēku, kuri aiziet mūžībā un par viņiem atklāja pēc mēnešiem, ir pat bijuši pēc gadiem, kad atrod cilvēks jau bez mazliet munificējies ir un vienkārši norāda uz to, ka tā vientulība varētu šķist, ka ir tik lielas iespējas un tik, tik ārkārtīgi <laughs> daudz cilvēku un mobilitāti un vispārējais, un tomēr Eh, Vientulība jau kā pandēmija tiek eh, pat no, nodēvēta. Es, es uzreiz man eh, nāk prātā, ka mēs, nu, mēs sākam tiešraides Lūdzā tieši Covid laikā, un tur, es nezinu, kāds ir pamanījis, kas seko Facebook tiešraidēm, bet tur notiek tāds, zini, komentā, komentu tāds battles, ja? mēs tā kā, nu, tā uz noragājumies, tur viens, par otru vairāk raksta tie cilvēki, tiešām savu aktīvu dalību parāda mūsu mīļie skatītāji, ja, ka viņi raksta āmen, kungs ir ar tevi, iekopi lūkšu, savu lūkšanu raksta. Tā kā, tā kā, kā viņiem piedalītos misi, bet viņi raksta to visu. Un mums tā likās, nu tā nedaudz varbūt tā savādi, nu tā tu skaties to tiešraidi, un tu skaties to tiešraidi, ko tu tur vēl raksti komentārus, ja? Bet cilvēki tā, e, tā parāda savu nu, līdzdalību. Ko es gribu pateikt? Bija viena tāda mm, kundze, kas visu katru dienu, katru misi vienmēr, visu misi tā kā viņa rakstīja atbildes, tā kā viņa piedalās ar tiem komentāriem tajā misijā. Un vienu brīdi viņa pazuda. Vienu brīdi viņa pazuda no komentāriem. To pamanījām mēs, un to pamanīja tie cilvēki, pārējie, kas tur no citām Latvijas malām arī seko viņai, ka redzēja, ka viņa rakstīja. Un man rakstīja, kur viņa ir pazudusi. Un viņa rakstīja komentārus, kur jūs pazudat, Marija, <laughs> un kur jūs pazudāt. Un e, viņa pēc diviem mēnešiem vai pusotra mēneša parādījās, teica, pie mazbērniem Anglijā bija. <laughs> nu, bet ja, tad, tad tur nebija laika vairs ar matiem mazbērniem. Bet saprotu, tā ir tāda, kā teica eh, Andris un arī Jerumānis, ka tā ir tāda virtuālā draudze gandrīz. Vai, ja? Un viņi tur arī, ka viņi tur sociālos tīklos bija atsaucīgāki, jā, tā viens par otru. Jā, viņi tur jau sevi izjūta kā, kā tādu vienu mazu kopienu. Nu, arī ļoti skaisti kaut ko tādu dzirdēt, ne? bet es domāju, jā, tas aspekts, ko Priesteris Fauras ir uzsvērs, ir Eh, kad eh, parūpēties vienam par otru un ievērot kaut vai vienam otru. Un kad vajadzīgs arī eh, pievērst uzmanību un painteresēties, nu, kas tad ir noticis. Kas latviešiem, manuprāt, nav tipiska reakcija. <laughs> Mēs jau tā kā vairāk ehm, nejaucies manās darīšanās, un es nejaukšos tavās attieksmē, bet, bet tas aicinājums tomēr ir mainīties. Ne, jo, ehm, ja mēs tā zobs pret zobu, acis pret aci, Eh, un, un neko vairāk, tad visi esam klibi un tīzli, bet eh, labāk nepaliek. Eh, un līdz ar to tā mēģinājums tā kā ienest tādu mazus uzmanības neuzkrītošu dažu brīdi varbūt tās pat aspekts varētu būt liela pārmaiņa. Kāpēc es par šito visu arī runāju tagad beidzamajās minūtēs ir par to, ka um, svētceļojums ir skaista lieta. Mēs tur varbūt tās piedzīvojam ļoti daudzas lietas un tā tālāk. Bet eh, man gribētos arī redzēt, ka svētceļojums tiešām maina to cilvēku. Man ir nu, visi uz semināru neaizies, kas iet svētceļojumā. Vai eh, vēl kaut kādus tādus radikālus dzīves lēmumus nemaz arī nevajag iespējams pieņemt. Un tomēr, ja es eju, piedzīvoju šo garīgo praksi, eh, tad kādā veidā tas mani ietekmē un kāda, kā maina tas mani, un vai maina mani uz labu, vai mēs to jautājumu uzdodam, vai paliekam tikai pie rūpēm par savu komfortu, tādu garīgo komfortu, kas vajadzīgs, bet varbūt tās mm, neizsmeļ visu, ko svētceļojums var piedāvāt. Zini, kā, jo man arī šeit ir tāda, tāda latviešu mentalitāte, ka daudzi aktīvi kristieši izmanto ik gadu, ik gadu uz šo sveceļumu, ka tādu e, baterijas uzlādēšanas iespēju. Jā, tā daudzi saka, ja man jāuzlādē baterijas visam gadam. Bet es gribu uzsvērt arī to, ka arī manā, manā pašā pieredzē, redzot, cik transformējuša var būt sveicinājuma pieredze, jā, ar aktivitātēm, kādas notiek, ar vārdiem, kādi tiek teikti, ar to coachingu, ja mēs tā teiksim, ar garīgo vadību. Uh, kad sveicījums, kad es biju seminārijs, kad man piedāvāja pirmo reizi organizēt sveicienus, to brīdi atceros, biju Rēzekne. Jā. Es teicu, jā, aiziet, da, davai, vācam. Tā ir jaunās evanģelizācijas iespēja, un tu nedrīkst palaist garām, ka tā ir iespēja evanģelizēt gan tos, kas varbūt nejauši ieklīst. Jā, tagad tas tā mazāk, ja piemēram jaunieši 2000 e, sākuma un 10. E, gados sākuma, kad nebija vasaras nodarbinātība vēl tik labi attīstīta. Viņiem nebija ko darīt, un viņus vecāki sūtīja e, kaut vai jā, uz, nom, nu, uz nometnes nav nekādas, nu es vecinu, tad tur bija salasīti jaunieši, kurus nu, vajadzēja saka, ļoti rūpīgi pieskatīt bet arī tie kaut ko guva no tās svētības. Tagad ir daudz grūtāk, tāpēc ka daudzi jaunieši ir nodarbināti, viņi pelna naudu pavasarī. Ja? Bet ko es gribu pateikt? Tas ir viens, ka tu dalībniekus, un man ārkārtīgi patika, ka uh, Priesteris Tolstofs savos svētceļos bija tas atvērtais svētceļojums. Jā, ka visi nāciet, visi, jā, tēva namā, jā, nāciet visi. Bet ka tā ir iespēja evangelizēt arī vidi, kurā tu ieeji. Tās pilsētas, tagad es sekoju e, Polijā, notiek salīdziešu e, evangelizācijas svētceļums, ka viņi, kur ieiet, viņi uz laukuma taisa evangelizāciju, taisa skečus par bībeles, ir uzrunas, ir, ir cilvēkiem vietējiem tai kopienai, jo mēs parasti kaut kā sagaidām no vietējas kopienas, mēs arī tagad, kad pieteicamies, ka Lūznava gribētu nākšņot, Gluzneves draugs parasti man zvanīja, ka mēs jūs barosim vakarā. Neko tur, kas saka, dodiet brīvu. Tie vietēji, jā, tā arī ir pieredze, tā tuvāk mīlestības pieredze, ka viņi jūs uzņem. Bet ko mēs varam dot tai, tai, tai jā, kā man teica viens priesteris, ka kur iet, labāk vienmēr piedalīties vietējais draudzes misē, nevis rīkot pašam savu misiju, kā mēs tagad būsim savi, savā septītais debesīs, jā, bet, bet bagātināt to vietu draudzi, bet arī to vidi, jā, lai mēs izem arī, jā, labi skaisti noiet, es kā, kā es atceros, kad no Krāslavas gājām, kad Krāslava kļuva par viku, arī teicu, davai uzreiz jāatsakties vēceļojumi, un tā bija, nu, bija liela atsaucība, un aizvien tie turpinās, bet es atceros, ka mēs gājām klusuma stundu, bet tikko kāda miestaņa ieejam, es teicu, tagad kādu priecīgu dziesmu jādz palīdzi. Tagad jāparādā vismaz ar to, ka mēs tīzēm, ka mēs esam priecīgi gandarīti. Jā, nu, tas arī ir būtisks elements. Eh, Presieris Lauris smaida. Varbūt tās ir kādi noslēguma vārdi, ko tu gribētu eh, teikt vai vēlējums vāciniekiem. Nu, tas vēlējums, protams, visu laiku jābūt atvērtam tam, ka Dievs sveceļojumā mums kaut ko ir noteikti sagatavojis. Tas, <laughs> tas, tas ir jā, nu nevajag uzreiz tā o, nē, šitais nekam neder un tā tālāk vajag tomēr, nu, būsim atvērti, jā, un nu, ļausimies tam, ko Dievs ir sagatavojis. Nu, jau. es domāju, ļoti vērtīgs ehm, vēlējums, sirsnīgs paldies abiem priesteriem, priesteriem. Ehm, eh, ja es pēkšņi iedomājos, es pateicu tikai Rodionu, un, un man pēkšņi, oh, pagaidi, bet <laughs> Jākaps Rodionis, un, protams, eh, priesterim Laurim par šo sarunu no Lūdzes eh, draudzes, un Rādījumā arī klausītāji e, gribas arī e, teikt, ka jūs kopā ar šo katehēzi un visām citām katehēzēm vai reportāžām arī ejiet garīgā veidā šo svētceļojumu un gatavojiet sevi uz svētkiem aglonā, vai tas būtu garīgi vai ar klātbūtni caur rādījumu arī ēteru. E, tas ir iespējams. Tā kā sirsnīgs paldies par to, ka arī jūs esat kopā ar mums un mēs Ehm, tas ir iespējams tikai pateicoties jūsu atbalstam. Gribu arī to minēt, jo pateicoties jūsu ziedojumiem, mēs varam strādāt. Sirsnīgi paldies un uz tikšanos citās reportāžās un, protams, Aglonā, Rādījumā arī Latvijas teltī.